بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل سلام هي حتى مطلع الفجر به نام خداوند بخشنده بخشایشگر ما آن قرآن را در شب قدر نازل کردیم و تو چه میدانی شب قدر چیست شب قدر بهتر از هزار ماه است فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان برای تقدیر هر کاری نازل می شوند. شبی سرشار از سلامت و برکت و رحمت تا طلوع سپیده